2015-ը հայոց բանակի համար որակական առաջընթացի տարի էր։ Արցախը պատրաստ է Սարսանգի ջրերի օգտագործման հարցում համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Տեղի ունեցել Ասկերանի շեշխորթի հերթական նիստը։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունն ունի իր կայքեջը։ Հռոմի Պապի այս նիրան աջակցություն կլինի տարածաշրջանի բոլոր քրիստոնյաների համար։ Ադրբեջանի նախագահը փաստացի ոչնչացրել է ընդդիմությունը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ 2015 թվականը հայոց բանակի համար ձեռքբերումների եւ որակական առաջընթացի տարի էր, որի ընթացքում զինված ուժերը կատարեց իր առաքելությունը վստահորեն ապահովելով Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։ Այս մասին 3 հայոց բանակի 24-ամյակին նվիրված միջոցառմանը հայտարարեց Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Տարին առանձնացավ համանագծում ստեղծված աննախադեպ լարվածությամբ Հակառակորդի կողմից մեկը մյուսին հաջորդող դիվերսիոն գործողություններով եւ անգամ տանկային կրակի կիրառմամբ։ Հակամարտությունը թվակողեց որակական նոր փուլ եւ միայն դիվանագիտական ու ռազմական ասպարեզներում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի անձնական ուղղորդմամբ կառավարության որոշումների անշեղ կատարմամբ եւ հայկական բանակի ստորաբաժանումների ներդաշնակ ու փոխկապակցված գործողությունների շնորհիվ Առաջնորդվելով փոքր ուժերով, մեր խնդիրների նշանաբանով մեզ հաջողվեց ժամանակին հակահարված տալ հակարակորթի բոլոր գործողություններին եւ կանխարգելել զինված դիմակայության հետագա սրումը, ասաց Սերյան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարը նշեց, որ 1994 թվականի մայիսին հաստատված հաղթական զինադատարին հաջորդած զինված դիմակայությունը չի վերաճում լայնածավալ ռազմական գործողությունների ոչ միայն հայկական բանակի ստորաբաժանումների բարձր պատրաստվածության եւ ժամանակակից սպառազինության, այլև հայ զինվորների եւ սպաների նվիրումի, ջանքերի, նրանց խրանքների եւ ցավոք երբեմն էլ կյանքերի գնով։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել ադրբեջանական կողմի հետ Սարսանգի ջրային ռեսուրսների օգտագործման հարցում։ Անդրադառնալով Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում ընդունված բանաձևին, երեք այսպիսի հայտարարություն է արել ԼՂ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ըստ վարչապետի Բաքուն ինքն է խնդիր ստեղծում այդ առումով, չհամաձայնելով Ղարաբաղի հետ որևէ տիպի համագործակցության։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում Միլիցա Մարկովիչի հակահայ զեկույցի ընդունումը խոչընդոտում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում դրական տեղաշարժը, այն բացասական ֆոն է ստեղծում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Նրա խոսքով երկու ծայրահեղ տեսակետ կա։ Մեկը ենթադրում է, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Մյուս տարբերակի համաձայն Դա ընդամենը թղթի կտոր է։ Եթե դա թղթի կտոր է, ապա ինչու ենք մենք այդքան պայքարում։ Բնականաբար եւ մեկ եւ մյուս տեսակետները սխալ են, ընդգծեց Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա հավելեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի բանաձևերը պարտադիր իրավական ուժ չունեն, բայց բնականաբար այս զեկույցի ընդունումը չի նպաստում խաղաղության ամրապնմանը եւ քաղաքական ֆոնը ստեղծում մարդասիրական հարցերի տեսանկյունից։ Մենք պետք է շարունակենք պայքարը, առավել եւս, որ մենք ապացուցեցինք, ճիշտ եւ արդյունավետ աշխատանքի դեպքում կարող ենք արդյունքի հասնել։ Ամփոփել է Շարմազանովը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր հանդիպել է շրջվարչակազմերի ղեկավարների եւ համայնքապետերի հետ։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ 2008-2009 թվականներին Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից վարկային փոխառություններ են տրամադրվել շրջանների վարչակազմերին։ Հիմնադրամի տնորեն Աշոտ Բախշյանի խոսքով Ասկերանի շրջան կազմում է ժամկետանց գումարը մնացորդը 19 միլիոն 844 հազար դրամ, հադրութի շրջանը մնացորդը 34 միլիոն 454 հազար դրամ, Մարդակերտի շրջան 49 միլիոն 398 հազար դրամ, Մարտունու շրջան 53 միլիոն 799 հազար դրամ, Շահումյանի շրջան 2 միլիոն 879 հազար դրամ, Քաշաթաղի շրջան 15 միլիոն 461 հազար դրամ։ Ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 1 միլիարդ 396 միլիոն դրամ, բացի դրանից հիմնադրամի կողմից փոխառություններ են տրամադրվել նաև շրջանների համայնքներին, որոնց թիվը կազմում է 157 միլիոն դրամ մնացորդ, որից մեծ մասը խոշոր գումարները 3 միլիոնից ավելի բոլորը գտնվում են դատարանում։ Մարտունու շրջանի օրինակ Թաղավարտ համայնքն Թաղավարտ համայնքը ունի 7 միլիոն 594000 դրամ տված դատարանի 1 միլիոն 729000 դրամ Նորշեն համայնքն Մարտունու շրջանի Կան համայնքներ, որոնք ունեն ժամկետանց պարտավորություններ, ինչպես նաև կա դատարանի որոշում, որը գտնվում է դատական հարկադիր կատարման գործընթացում։ Ըստ վարչապետի, դա վարկավորման առումով խնդիր է առաջացնում համայնքների համար։ Նախ մի բան պետք է հասկանանք, որ դեռ այդ հոգեբանությունը, որ վարդա վերցրել են, կարող են տան, կարող են չտանք, երաշխիք եք ստորագրում կամ դուք կամ ձեր նախորդները որոնք պարտավորություն են ստանձնում այդ առումով, իմանալով դե պետությունը կների կամ պետությունը ինչ որտեղ շադրության չի դարձնի կամ անտարբեր կլինի, ընդհանուր առմամբ այդ մտածելակերպը մենք պետք է մեր միջից հանենք։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի խոսքով կան համայնքներ, որոնք մարել են պարտքերը։ Մնացած համայնքները վարչապետի կողմից հանրարարական ստացան 1 ամսյա ժամկետում մարել դրանք։ Ինչ վերաբերում է տուժերին եւ տուգանքներին, գործադիրի խոսքով դրանք ներվելու են։ Այն համայնքները, որոնք ունեն պարտավորություն, բայց որոնց դատի տված չի, տալիս են ժամանակահատված 1 ամիս վարչական դերակատարություն։ Դες այդ միասին։ Կամ գալիս եք ասում մեկ ամիսում այսքան մարել են, այսքան համապատասխան երկու երեք տարում, արդեն կկիրավեք նույն սկզբունքը։ Բայց մեկ ամիս ժամանակ այստեղ, մեկ ամսվա մեջ ինչքան հավաքվում եք, հավաքվում եք, մեկ ամսից հետո նույն որոշումը տարածվում է նաև այս համայնքերի վրա։ Ստանում են համապատասխան վարկ կամ փոխարոցություն մեր ասած կարողից կամ հիմնադրամից կլինի կամ են որոշեն որտեղից, որտեղ ուղղություն ունենա, մարուները կատարում են նույն սկզբունքը կիրավելու։ Ապա տեղի ունեցավ մեկ այլ խորհրդակցություն, այս անգամ վարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Այդ մասին մեր առաջկա թողարկումներում Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Տեղի ունեցել Ասկերանի շրջանային խորհրդի այս տարվա անդրանիկ նիստը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Մինչ նիստի օրակարգային խնդիրների քննարկման անցնելը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանը ներկայացրեց շրջանում սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման կարգը, ինչպես նշեց Համլետ Պետրոսյանը, ծրագրի նպատակը սեզոնային զբաղվածության ապահովման միջոցով հանրապետության գյուղական բնակավայրերի բնակչության առավել խոցելի խավին սոցիալական լարվածության մեղմումն է, նրանց ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծումը։ Ծրագրում կընդգրկվեն այն հողօգտագործողները, որոնք որպես աշխատանք փնտրող հաշվառվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալությունում։ Համլետ Պետրոսյանը պատասխանեց նաեւ ներկաներին հուզող հարցերին։ Այնուհետև նիստի մասնակիցներն անցան օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Օրակարգում տեղ են գտել տասնյակի հասնող հարցեր։ Նիստի աշխատանքների մասնակիցները օրակարգային յուրաքանչյուր հարցի շուրջ լսեցին հանգամանալի սպարզաբանումներ։ Դրանք քննարկելուց հետո զեկույց ներկայացուցողները պատասխանեցին ներկաների հարցերին, օրակարգի բոլոր տեղեկանքների վերաբերյալ ընդունվեցին համապատասխան որոշումներ նիստում քննարկվեցին այլ հարցեր եւ արվեցին հայտարարություններ։ Ասկերյանի շուրջ բուժմիավորման գլխավոր բժիշկ Գոհար Հակոբյանյանը շրջանում վերին շնչուղիների սուրվարակի հիվանդության կանխարգելման մասին հանգամանալից բացատրական աշխատանքներ տարավ, մեկ անգամ եւս հիշեցնելով բարձր ջերմության դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի։ Վերջում ներկաներին հուզող հարցերին շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը տվեց սպառիչ պատասխաններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հունվարի 28-ի դրությամբ Արցախի հանրապետության բժշկական կենտրոններում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակիչ հիվանդությունների պատճառով ստացիոնար բուժում են ստանում 114 հիվանդ, այդ թվում 50-ը մինչև 18 տարեկան։ Այս մասին տեղեկացրեցին ԼՂ առողջապահության նախարարության մամլոյցարայությունից։ Հոսպիտալացված 48 հիվանդի մոտ ախտորոշվել է թոքաբոր, որից 5-ը մինչև 18 տարեկան։ Հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժում է ստանում 2 հիվանդ։ Աղբյուրի հաղորդմամբ ամբուլատոր տնային եւ շտապ օգնության կանչերի թիվը չի ավելացել։ Արցախի կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունն ունի իր rs.nkr.am դե ինտերնետային կայքեջը, որի շնորհանդեսն էլ կայացավ այսօր։ Այն գործելու է հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Ինչպես նշեց Սարայցյան տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, հանրապետության աշխարհագրական դիրքը բնածին եւ տեխնացին արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը ստիպում են միշտ լինել զգոն եւ պատրաստ ցանկացած արտակարգ իրավիճակի։ Ապացուցված փաստ է, որ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ հավանական կորուստներն ու վնասները կլինեն ավելի քիչ, եթե բնակչությունը պաշտոնատար անձինք իրազեկ լինեն արտակարգ իրավիճակի ժամանակ գործելու համապատասխան կարգ ու կանոններին, ասաց Արթուր Հարությունյանը։ Այս եւ նմանօրինակ այլ հարցերը, ինչպես նաեւ հասարակայնության ավելի մոտ լինելու ծառայության ворտեգրած ուղին մեզ ստիպեցին ունենալու ծառայության կայքեջը, որը ծառայություն հասարակություն փոխամագործակցության մի նոր հարթակ է, այն հնարավորություն կտա ինչպես ծառայության գործնեությանը, այնպես էլ մեր երկրում ու տարածաշրջանում արտակարգ իրավիճակների ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձությունները դարձնել առավել հասանելի ու թափանցիկ։ Կայքի այցելուներին հնարավորություն է տրված տեղեկանալու ծառայության գործնեության ոլորտներին, իմանալ սպասվող ու տեղի ունեցած արտակարգ պատահարների ու դեպքերի մասին, իրազեկ լինել ծառայության ծրագրերին ու գերակա խնդիրներին։ Ծառայության տնօրենը հույս հայտնեց, որ կայքում տեղ գտած տեղեկություններն ու տեղեկատվությունը կհետաքրքրեն հասարակության լայն շերտերին։ Կայքեջը կծառայի որպես հանրության եւ շահագրգիռ կազմակերպությունների բաց երկխոսության միջոց։ Գայքեջի գործնեության բաժիների մասին մանրամասը տեղեկություններ ներկայացրեց ծառայության աշխատակազմի ղեկավար փոխգնդապետ Դավիթ Հակոբյանը։ Ինչպես 911 միացյալ հեռախոսահամարի, այսուհետ եւս նաեւ ծառայության կայքեջի միջոցով եւ բոլոր օպերատիվ տեղեկատվությունը, որոնք տեղի ունեցել, որոնք տեղի են ունենում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, այդ թվում եւ աշխարհակաղակական իրադարձություններ արտակարգ իրավիճակների ոլորտին վերաբերող կտեղադրվեն կայքեջում եւ հասարակությունը իրեն հուզող հարցերի պատասխանները կգտնի կայքեջում։ Ըստ նրա կայքեջում տեղ կգտնեն եղանակի կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ կանխատեսումներ, ճանապարհների անցանելիության մասին տեղեկություններ։ Ծառայության կայքեջի հանրագիտական բաժնում տեղեկություններ կտրամադրվեն առաջին օգնության, հանրապետությանը սպառնացող աղետների վերաբերյալ։ Մտնելով ծառայության կայքեջ անպայման կտեղեկանան ինչ անել Աստված միարասցը, եթե աղետը պատուհասել է կամ վերահաս աղետի վտանգ կա, ինչպես վարվել միջև փրկարների ժամանումը կամ եթե նախաբժշկական օգնության մասին է խոսքը կոտրվածքների, արունահոսության, արևահարության, սեզոնային որոշակի նախաբժշկական օգնության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն կստանան։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այս նիրան աջակցություն կլինի տարածաշրջանի բոլոր քրիստոնյաների համար։ Այս մասին իտալական բարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանցի խոշոր գործարար Մեհդի Ֆիրուզանը, որն ուղեկցել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին Իտալիա կատարած այցի ժամանակ։ Ֆիրուզանը ոչ միայն իրանական ազդեցիկ ընտանիքից է, նա նաև ազգակցական կապ ունի Լիբանանի Իման Մուսա Սադրի հետ։ Վերջինը շիա աշխարհի ամենից ազդեցիկ առաջնորդներից է, որը 1978 թվականին անհետ կորել է Լիբիայում։ Մենք շնորհակալ ենք Իտալիային, քանի որ Հռոմը երբեք մեզ չի լքել։ Իտալիան միշտ միջնորդ է հանդեսացել Իրանի եւ Եվրոպայի միջև։ Երբ նավթային արդյունաբերությունն ազգայնացվեց, ոչ ոք չէր ցանկանում խոսել մեզ հետ, բացի Իտալիայից, հայտարարել է Ֆիրուզանը։ Նա նշել է, որ Իրանում երկրի համար կարևոր քրիստոնյա համայնք է բնակվում, քրիստոնյաներ կան նաև խորհրդարանում։ Եվ Հռոմի Պապի այցը աջակցություն կլինի տարածաշրջանի բոլոր քրիստոնյաների համար, որոնց մահմեդականների հետ միասին սպանում են իսլամական պետության աբեկիչները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փաստացի ոչնչացրել է ընդդիմությունը։ Այս մասին Քարնեգի Եվրոպա կայքում հրապարակված Ադրբեջան 2016 բոլոր պայմանները կատարյալ փոթորկի համար հոդվածում գրել է հայտնի փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Նրա խոսքով վերջին երկու տարիներին ռեժիմի բազմաթիվ քննադատներ են ձերբակալվել՝ իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, երիտասարդ ակտիվիստներ։ Ընդամենը 10 տարի առաջ Ադրբեջանում քաղաքական կյանքը չափազանց աշխուժ էր, եւ դա կարողացավ կանգնեցնել միայն հզոր նախագահ Հեյդար Ալիևը։ Բայց նրա որդուն 2003 թվականից կառավարող Իլհամին չհաջողվեց կրկնել հորուղին։ Նա հանդես է գալիս ոչ թե բացարձակ միապետի դերում, այլ ավելի շատ հավասարների միջև առաջնորդի դատավորի, որը լուծում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև վեճերը, որոնց մեծ մասը միաժամանակ հաջողակ պետական կապիտալիստ է դարձել, նշել է Թոմաս Դևալը։ Ըստ փորձագետի, ադրբեջանական ռեժիմն արդեն այնքան էլ միատար չէ, որքան առաջ։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին պաշտոնազրկվեց Էլդար Մահմուդովը, որը երկար տարիներ զբաղեցնում էր երկրի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը։ Նրան հետևեցին նաև այլ պաշտոնազրկումներ։ Պաճառների մասին տարբեր վարկածներ են շրջանառվում։ Դրանցից մեկի համաձայն Մահմուդովն ու նրա ազգականը Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախկին ղեկավարը բյուջետային միջոցների հապշտակման սխեմա էին մշակում։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն Մահմուդովը գախտնի հետևել է իր գործընկեր նախարարներին եւ նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյաներին։ ԱՄՆ կոնգրեսում քննարկվում է մարդու իրավունքների խախտման համար Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հակամարտությունն Ադրբեջանին անհարմար դրության մեջ է դնում, քանի որ երկու երկրներն էլ նրա խոշորագույն միջազգային գործընկերներն են։ Դեռևս անցյալ տարի Ալիևը Բաքվում ջերմ ընդունելություն կազմակերպեց Պուտինի եւ Էրդողանի համար։ Եվ վերջապես Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացումը երրակի հարված էր Բաքվի համար։ Փորձագետի խոսքով ընդհանուր պատկերը լրացնում են անկայունության եւս երկու հզոր պոտենցիալ աղբյուրներ։ Առաջինը Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունն է, երկրորդ գործոնը նավթի արժեզրկման հետևանքով երկրում ստեղծված վիճակն է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է անպամած, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 7-ից 12 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի, հնարավոր է քամու ուժ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց